Oh. Segunda-feira ela é santinha, terça tá na maldade, quarta e quinta é certeza, baile de comunidade, sexta, sábado e domingo, ela nunca tá à toa, nunca tá à toa, nunca tá, ela senta na pique mesmo pro pai, que ainda é moça, ela senta na pique mesmo pro pai, que ainda é moça, ela senta na pique mesmo pro pai, que ainda é moça, mentira garota. Ela senta na pique pro pai. Que ainda é moço. Ela senta na pique pro pai. Que ainda é moço. Ela senta na pique pro pai. Que ainda é foi Toda princesa, lá pra 17. Foi toda princesa, lá pra 17. Acordou mandraca, mamano de Juliette. Mamano, mamano, mamano, mamano, mamano de Juliette. Segunda-feira ela é santinha, Terça tá na maldade, quarta e quinta é certeza, baile de comunidade. Sexta, sábado e domingo, ela nunca tá à toa, nunca tá à toa, nunca tá. Ela senta na pique e mexe pro pai, que ainda é moça. Ela senta na pique e mexe pro pai, que ainda é moça. Ela senta na pique e mexe pro pai, que ainda é moça. Mentira, garoto da garota. Ela senta na pique, mexe pro pai, que ainda é moça. Ela senta na pique, mexe pro pai, que ainda é moça. Ela senta na pique, mexe pro pai, que ainda é moça. Toda princesa, vai pra 17. Toda princesa, vai pra 17. Acordou mandraca, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando de Juliette. Mamando, mamando, mamando, mamando, mamando de Juliette. Mamando, mamando, mamando, mamando. Mano de Juliette. Mamano, mamano, mamano, mamano de Juliette.